Тканина цупка, еластична і не пропустить вологи. Орели я викопали під товстенним коренем, що випинався із землі, дві ямки і поклали туди найдорожчу ношу. Добре, що земля ще не мерзла, сказав Юхан. І що снігу нема, пощастило, додав короб, стежачи. Чи не залишили ми часом якихось слідів? Ходімо, браття, кролики, мовив кудрявий і до мене. Полегшило без рації. У ці хвилини світало. Нас уже чекали Август, Позалужний і Освальд. За їхніми спинами бійці вкопувалися в землю. Окопчики розташовувались по сплюснутому колу. Дві кулеметні обслуги залишились всередині позиції. У разі необхідності Борис Фокусник з Андрієм Розбійником, а також кум цибуля і шкідником поставлять свої кулемети, де будуть найпотрібнішими. Глибше, ніж в два штики, окопи не стали копати. Тут близько підґрунтова вода. Однак і лежачи, чи стоячи на одному коліні вести вогонь такому окопчику буде зручно. Ждемо вас, сказав позалужний, звертаючись до кудрявого. А на якому фланзі ми будемо? Де копати окоп мені, товаришу капітан? На якому фланзі? замислився раптом кудрявий. Коропе, на якому фланзі повинен окопатися старшой? Коли вже йому закортіло на фланг, то нехай копає всередині, де будуть радисти над штабу бійців Леонід Петрович, орели я, відповів Короб, примруживши вицвілі очі.